Dozieketan oraino osoki murgildua izan gabe mintzatu da Jonathan, baionako suprefeta behia. Iparaldeko kasua zala ere galdegin jogu bere iritzia, hauen artean Euskal Irigune Elkargoa estatuak lagundu eta sustengatuko duela azpimarratu digu erbe Jonathan suprefeta behiak. L'État a été en soutien de la création euh, de, ce projet ambitieux. Il continuera à être en, appui, en soutien dans la prise de compétences euh, de cette collectivité, dans la montée en puissance de cette collectivité, parce que c'est un projet ambitieux pour ce territoire. La ministre de la Justice s'est prononcée, je n'ai pas de commentaire à faire, sauf à rappeler que euh, cela fait l'objet de l'application de la loi républicaine qui est l'examen au cas par cas des situations individuelles. Berdin, Baionako egia eta prefetaren arteko gatazka aipatzerakoan euskoaren erabilerari buruz. La ministre euh, hier euh, a dit le droit devant la représentation nationale. Je n'ai pas d'autres commentaires euh, à faire. Il y a une monnaie officielle unique qui est l'euro, euh, mais la loi encourage l'utilisation des monnaies locales dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. euskara eta haren erakaskuntza laguntzen segituko duela La Constitution dit que les langues régionales font partie du patrimoine de Konstituzioak bultzatzen du eta estatuak elkarkoa edo departamenduarekin batera sustengu bat ekartzen dute eskualdeko hizkuntzaren garapenean. Langregional, ki Resultat Emaitza positiboekin gainera, bereziki belaunaldi gazteei begira, elkarlan baten emaitza da eta bide hortatik segituko dugu. Et on va poursuivre dans cette voie. Eta segurtasunaren mailan, suprefeta berriaren erronka ustaila untan izango da, Bayonako bestak eta Frantziako itzulia denbora berean kudeatu beharko baititu.